Факт дезертирства ми можемо підтвердити документально, як і те, що у військомат на Донбасі випадали фіктивну довідку за доказами діло не стане. Це ви сподіваюся, самі розумієте. Хотів би, щоб зрозуміли й те, що тепер, насамперед для вас самого, дуже важливо вмотивувати свої вчинки, бо мотиви злочину завжди беруть до уваги і слідчі органи, і суди, тобто мусите правдиво пояснити, за що ви вбили Антона Дедуряку. Я його не вбивав, не вбивав я. Згоден своїми руками, можливо, не вбивали, але все для цього організували. Отже, маєте пояснити, що вас примусило, підштовхнуло на таке. Я спеціально вживаю ці слова, щоб полегшити Калабану відповідь, хоч, як відомо, ніщо, крім необхідної оборони, не може примусити людину заподіяти будь-кому смерть. Він примусив сам, тільки він е, довів мене майже до божевілля. Калабан каже, це швидко, але раптом, немов йому заціпало, замовкає, киває головою, неначе підтакує своїм думкам, врешті тихо хрипить. Я все розповім. Дайте води і закурити. Поки він п'є, дзвоню капелюшному. Двері тихо прочиняються, до кімнати чомусь навшпиньки заходить гліб, безшумно сідає в кутку. Калабан повертає голову, проте ніяк не реагує на появу нової людини. Починає повільно говорити. Його голос звучить глухо, як із за стіни. Я не перебуваю жодним запитанням, лише слухаю його та подумки малюю собі картину за картиною. Осінь 44-го. Близький кінець війни уже відчувають усі, хоч на багатьох ділянках фронту німці ще чинять відчайдушний опір, намагаючись стримати Навальний наступ радянських військ. Єфрейтор Калабан сидить у кутку штабної землянки, акуратно щось переписує і прислухається до шуму бою, який долинає сюди з передової. Рік тому, коли визволили його село, 20-літнього Якова Калабана мобілізували. Але безпосередньо на передовій у бою Єфрейтор досі не був. Ще в запасному полку звернули увагу на його каліграфічний почерк, і коли звідти відправляли в діючу армію, то відразу призначили писарем штабу, який сприйняв це як дарунок милостивої долі. Робив усе ретельно, акуратно, щоб догодити начальству. Писав грамотно без помарок, навчився копіювати підписи штабних офіцерів і часто підписував за них оперативні документи, з їхнього дозволу, звичайно. Начальник штабу майор Сатаров, як і його попередник, котрий загинув три місяці тому, цінив старанного працьовитого писаря. Той страшний день Калабан запам'ятав на все життя. Пополудні до землянки скочив командир полку майор Хоткевич і гаркнув усіх писарів, ординарців на висоту, розпорядження командира автоматної роти. Завжди тверде в майора, як у всіх білорусів Р, у хвилини збудження ставало особливо розкотистим. Чикобава там ледве висоту втримує, у нього половину людей вибило негайно всіх. Холодний жах схопив свою лабета все тіло калабана від п'ят до темно-рудуватого волосся. З цього моменту все для нього було ніби в напісні. Поглядав на ординарця Петренка. Той зібрався швидко і зараз спокійно стояв на порозі, читаючи калабана. Коли вийшли, до них приєдналося ще кілька чоловік. Вибралися на узлісся, почали перебігати від воронки до воронки, хоч сюди кулі не долітали. Бій йшов там за висотою. У кожній воронці Калабан намагався затриматися якомога довше. Все ще сподівався на чудо, раптом що станеться, його відкличуть назад у штаб у лісову землянку. Але Петренко щоразу підштовхував Давай, поїхали. На висоті лейтенант Чикобава, з перев'язаною рукою, побачивши їх, зрадів О, поповнення прийшло. Повзіть хлопчики на лівий фланг у розпорядження сержанта. Сержант командував. Лягайте до кулемета. Он там показав рукою, бо кулеметника вбило. Від того, що їх посилають туди.